mu da haka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani labari muna nan dai a cikin littafin ke suna wata kusa mun tsaya a inda mujibi ya dawo daga escofa har ubar rikon shi yake jaddada musu akan yabo umarnin bautanninsa akan wannan aure da suka daura har kuma ya umarce shi da yoyo din nan da tafi garin duku ni maryam sai an da jibril ke cewa sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya da cewa mu da muka aboki na wallahi alhaji ne gargaɗi kowa na gidan nan kada ya sake ya ji an yi waya an gaya maka a bari idan ka dawo shi da kansa ya gaya maka to yaya kake so in yi kai da kan alhaji ma ai zai yiwu ba shi yasa miji ce ka fara kanka na amsa uzurinka amma da har na fara jin hausa ka sani baka gaya mini ba yanzu ma dukkan ya ce sai na tafi musa zai kai ni sai ya dawo su ya miki ya kasa laptop din sai ce ka daki ba zai tashi ba zai ka zauna ba wannan an kwanci da ni za a sakan sa ko rawar tsantsan ake mini ya ce idan za ka raka ni ba zai hana ka amma don Allah kada mu ji ka saki baki tufin yarinyar nan kana sakin munye maganganu ko kokwalwar ta ba ta iya dauka ba yarinyar ce karama ina jin ko ta biyar hanya ko ta ba ta cika ba ka rike girman ka ba na son sa kai yanzu zo ta fa hannuwa yana cewa oh manya an fara mai gida nan da yan watanni kuma baba gaskiya dole ka dinga yi mini fada tunda ni yaro ne ban shiga sahun na ba naji zan kama baki na zan daina baran barama mu ji ki sai da ka sani don Allah ka san musu kada da ruwa kaga malam Musa zai je ne ya dawo sun fito dukku ana tafiyar sallar magriba sai sa mu jije ki su wuce masallaci su salla. sannan suka isa gidan su mai ba malam Musa ya sauke su sai ya wuce suka ce ya tsaya ya abinci sannan ya tafi yace ba komai idan ya koma gida ya ci suna tunanin yadda za su shiga gidan kenan a dalilin har yanzu idan da mukammace da jama'a dan biki sai ga su malam Adamu tun dawo daga masallaci da ba ta tsaye ce a a mu jibi mutanen ikko daukar yaushe yace wallahi ɗazin dawo babba suka je kusa suka gaida su sannan malam Adamu ya tura yara cikin gida suke su amsa babbar ta bai mata abinci suke ga yayansu mu jibi ya zo har kuwa yaran da gudun su suka je suka isa da sako wani cikin yaran ya gaza inda muniba take yace dubi ba gaskiya ne jikin sun zo cikin ba sun tsaya Da abokinsa fara yaron tace na so ne ka zo ka gaya min ko an so ne ka zo ka gaya min wallahi idan ana yin abu kuna zuwa kuna gaya min kina na zame ka da bulala ah ka wuce ka fika yi wasa yaron na fita suka da suka hauyi mata tsiya suka ce lalle sai ta san da kaya ta yi kariya dan sun san za a ce ka zo su gaisa da ta tace aka ko kuma sa sai in zo mu gaisa kunyar mu ta fulani kuma in saka ita ce ne a kofar gida bayan sun ci abinci sun nutsa ba ma. Ya ba o duk sun wadi sannan malam adam ya koya wa mujiru bayani duk yadda al'amari suka kasance har aure ya tabbata da shi su kara da cewa wannan abu da muka yi ba mu yi mutum na maka ko wa rayuwarka ko da wata manufa bane illa don ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma haɓaka zumunci a tsakanin zuriyar mu duk da yake sarka ta nuna mun yi mata ba daidai ba ita ba yanzu ta ci burin ka ya aure ba sai ka gama karatu Ta fara aiki ta fara abin duniya sannan za ka yi aure kuma da ɗan aminiyarta ina fatan kai ba za ka yi mana abin da ka yi mana ba ba za ka tozarta mu ka watsa mana ƙasa a ido ba Tun da ɗiyar da muka baka daga ya ce mai addini mai ilimi duka guda biyu kuma mai biyayya don ta mana biyayya ta yarda ko a ido ba ta nuna mana ba da san haɗin da muka yi muku ba kai ma muna fatan kai mana biyayya kai ma kai ma dan halaki mu ji da rusuna a gaban malam Adamu saboda tsanin ladabi yake wallahi baffa ka ce in ji nan ki a da Alhaji ya yi mini bayani komai kuma to a na ba shi tabbacin na yi na'am da abin da kuka yi dari bisa ɗari Allah ya saka muku da alkhairi ya ba ku ladan ku. kuma insha Allah zan rike ɗan uwata da amana sai ku yi ta mana addu'a sauran bokannin nasa ma suka yi masa nasihohi tare da sanya masa albarka rata malam adamu suka koma aka kira muniba ba aka hada su aka yi masa fada da nasihohi sosai akan zamantakewar aure da ƙarshe yayin nasu suka fita suka bar su su uku mujabba da Yusuf sai ita kaɗai suka ce dan tattauna sun yaji ganin madan muniba ta ƙara jan mayafi ta rika fuskar ta rufe mujib dan kallon muniban ta sa kwalliyarta ta zuba wani mutuntaccen kamshi take yi mai daɗi da zubin su ke na ta ita in inna amina ne sun sa da kan da fitura da jikin muniba da turaruka masu kyau da tsada irin na mai duguri aikowa mujib sai ya ga muniba ta ƙara yi masa tsawo da girma ta zama mata sosai sai ya ga tankar ya shekarar ne bai ganta ba ɗakin yi shiru na ɗan mintuna kusan biyu saboda shi ne zuciya su ne zai ce wa yusuf sarkin magana ya yayi magana ganin duk sun kasa cewa junan su komai kila nauyin juna suke ji a dalilin wannan al'amari na bazata da ya fara a kansu yake kamar ya muniwa wa ya hidimar biki an yi komai lafiya fuskar da cikin lulluɓi ta yi magana da yar murya da take alhamdulillah wani ne lafiya kuma kun iso lafiya da ta gombe yace lafiya lau an ba ku zumo din mu zo mu yi wasu boko godiyar wannan musamman al'amari da suka kulla saboda shi an ba ya gara an tura su lokacin daga makaranta ni ma na je bauchi shi sa muna dawowa muka kawo dan kada ki ciwo kajin amarkin ki ka aiki garin ki bar mu da musu ba dariya ta yi bakin ta cikin galan ta kishi sannan ku da gajiya ta ɗaure suna gaban mu duk kashi yayin mu ji suna yi ba mu gaisa ba yake lafiya kwalo ya taro ta ce alhamdulillah ka dawo lafiya lafiya lau ni ma na ji kasan ne jihar Lagos ban san abin da ke faruwa ba ko na dawo lau. ina fatan za mu yi wa iyayen mu biyayya mu gina so da ƙauna a tsakanin mu kuma mu rike amanar juna insha Allah bangare na ba za a sami matsala ba Allah ya shige mana gaba wace amin su su ma ba su saba wani nagari ko da za su zama lafiya da sun yi wa iyayen fara ƙawarin yi musu biyayya mutum ya dube ta yace za mu wuce can gida ba mu je ganin muka fara sauka akwai wani abu da kuke so ko saurin girgiza kai ta ce babu abin da nake so Allah ya huta gajiya a gaida ni da gogo ya cire dubu biyar ya miƙa mata yace ba wannan sai ki rike don tana buƙatar wani abu dan gobe za mu wuce akwai tak da za mu yi tarihi a makaranta don mun kasa fara exam ban sani ba ko zan samu dawowa na ce amma gobe idan za mu wuce za mu biyo mu sallama ita ta fara fita ta shirya cikin gida nan ta tsaro da yan tsegunin gidansu ana zaune ana jiran a ga dawowarta su ma suka fito suka nufi gidansu maje da ke dubbe gwagwana zaune tana jan tasbaha bayan ta da sallar isha'i su mujibu suka yi sallama suka shiga suka zauna bisa tabarma suna jiranta ta zama lazumi ta dade ba ta safa addu'a da ta yi sannan ta fuskanci su ba da suka rusuna sai ga da gogo ta amsa tare da cewa ko kallon su da daddaren nan ba ka bari da ta ta kwata ko su je su, wallahi mu ma mun so sai gobe mu tawo alhaji ne ce lalle lalle ya taho yau shi ne da bai kawo mu har ya koma yanzu ma ai ya daɗe da isa gombe goggo ta ce a zuba ka biyo alhajin ba lafiya yusuf take tambaya yace ni ma na yi sammakon zuwa bauchi ne shi yasa ban samu zuwa ba an ɗaura aure lafiya goggo ta dauka shi ta ce hmm, sun ɗaura lafiya ni a tun ƙarfi aka yi mini da an duna wa ra'ayin an yi shawara da ni ba a yi wannan haɗin ba kun da da tun gidan namu ne yusuf ya ce eh dan muka fara biyawa su babba sun yi mana bayanin komai ko ga hakuri zaki mu wa Allah al'amari tunda ya riga ya kulla addu'a zaki bi su da shi Allah ya ba su zama lafiya ya da kina a tsakanin su aikin ya dace da sarka wango yarinyar ta da ladabi ba ta diyarki kinga ai ba matsala ka za ta hmm, in ba da matsala ai uwarta tana da shi tunda ta mallake mini dan uwa shi ma haka za su mallake mini shi kuma wallahi ba zan yarda ba sai nuna musu dan su kuma sammako domin a tafi na kwana sai su dawo ta ba ta hakuri nuna masa sam haka ba zai yiwu ba ya karfa ta da cewa wallahi goggo wani lokacin ladabi da biyayya idan mace tana yi wa mijinta shi ne yake sa a ga tamkar ta mallake shi saboda miki zan kyautata mata fatan kwacin irin ladabi da biyayya da take yi masa wannan tsiyar taki a yadda na ganta za ta yi miki ladabi da bin duk umarninki Ugo ki haƙuri tunda Allah ya riga ya kulle wannan al'amari shi mu miji yana zaune tamkar mutum mutumi ya rasa bakin magana saboda rudani da gwagwansa take neman jefa shi alhali ya dauko babbanninsa alƙawari zai yi masa biyayya bisa hukuncin da suka zarta a kansa ta kansa nuna zahirin adawarta ga hukuncin ya yi nata maimakon ita ce mai ke ko da zai nuna bijirwa ta ƙarfafa masa gwiwa da ya bi umarnin ɗan uwanta sai ka su ita ce ta zara gama don ya bijire musu su kan tun da abin da suka yi ba saɓa wa umarnin Allah ba bane sunnar annabi suka ƙulla to insha Allahu ba zai wa biyo ba mahaifiyarsa ba da kai alƙawarin biyayyar da yi musu sai dai zai san yadda zai yi wajen zaman su gida ɗaya da gwaggon zai fifita ta fiye da matarsa zai dinga binta sau da ƙafa akan duk wani umarni nata in dai ba zai tauye haƙƙin matarsa ba gwagwa ta watsa masa idanunta sai da tuhuma ta ce tun da fara za ka je gurin su suwa Adamu sun suna maka kalamai masu daɗi sun kwakwace ka to ba zan san ka musu ba amma ka sani wallahi ba zan ɗauki duk wani abu da bai yi mini ba ni mahaifiyarka ce babu wanda za ka so shi da ni a duniyar nan mazubi ya ce wallahi ni ba da kamar shi a duniyar nan ka aiki ka rage mini da nake kalla in ji sai ta za a yi in ka wani kina rai ai ba zai yiwu ba kwantar da hankalinki in dai wannan ne matsalar ki ta tashi tana cewa bari in kawo muku abinci wallahi a ƙosan muku goggo mun sa abinci a gurin babba za mu je mu isa isani mu kwanta a gaske muke sosai kaso a dole ku ga bis ga dawowar ku daga tafiya alhaji ya ce ko kun taho da ya bar ku sai gobe suka sallami kokon suka wuce ɗakin mutum da ke sauran gida. suna shiga yake akwai bayi a ɗakin rufe da su ga alwala sannan mujibi yayi suka yi jam'in sallah bayan sun kwanta ne mujibi ya fasa hakuri na abin da ke nutsumin musu a zuciyarsa kaɗan ta daga kwanciyar yusuf ya kake ganin zan yi da al'amuran gugu tunda ba ta san auren nan yusuf ya ce ni don shawara ta ka riƙe auren ka hannu bibi kada ka yi shawarwarin da yarinyar nan za ta saka ce maka don wallahi komai na ta yayi daga ɗabi'unta har yanayinta ita kuma gugu tunda na lura ba ta son ka so wani fiye da ita ke sai ka kula ka da daɗin amarci ya sa wata rai ka makale ka manta da fitowa duba lafiyarta Mujiyar tsakiya ce, kai ko? Na ina da kai, sai ka fara abu na arziki, ko ka so Ni akwai wani daɗin duniya da zai sa in manta da gogo, in ma akwai shi, to ban ga fata yi tasiri a kai. Insha Allah, zan kiyaye. Ka san ta gogo da aminiyarta suke son haɗa auren mu ni da iya aminiyar ta ta ta ce in ji in yarinya ba idan na gama karatu na fara aiki sai a yi auren a lokacin da nuna mata bana ra'ayin yarinya da ta nuna min ranta ya baci sai ni ta ta bari idan na gama karatu sai in fara zuwa gurin suwaida dan bana san haka karatu na da ne ta na samu ta bar magana yarinya haka shi yasa a duk da su ba su yi ya har da tun da ita na sirrinta su kuma sun yi mata wagata ni jarama da haka ta faru don wallahi na dan yarinya irin ta wata suke kuma gwan ta take ganin gara in aure ta da in aure mu ne ba bata san ita aminiyar tata ita ce ne cutar ta ba ɗan uwanta kuwa dukkan da za ta iya so ba ainihin muniba shi ne gaba wata kusan ta fi gaban ƙasa yusuf ya ce amma ita ba, na kamar wa na santa kake ba ya ce eh ba zan ce maka ba na santa ba sannan ba zan ce maka ina santa ba in dai na san akwai kona kuɗin uwan ka tsakanin amma nan gaba ina fatan ki kyawun mu'amala da zamu ta samu sun zuwa da safe bayan sun yi wanka suka shirya cikin fatar dalila iri ɗaya mai ruwan bulu ta mujibu ta yi duhu saboda shi fari ne ta su kuma ta haske su saboda shi baki ne amma bakin sa mai sheki da ɗaukar idanu a gari mai hutu da kima mai kyau da duma suka shimfiɗa bisa da kalan ƙofar gidan su muzik suka zauna suna ta hira da abokan muzik na mun duku a rarrubin sun sami labarin yayin gari shi ne suka zo su yi masa Allah ya sanya alkhairi auren da aka ɗaura masa kafin su jibi su bar garin sai da aka tattauna aka tsayar da cewa inda da sati biyu za a yi tayewar muniba kuma a nan gidan gwangwan za a yi katanga a fitar masa da sasanta za a yi mata kitchen da bayi duka a sasan nata ibar ruwa a rijiya ne kawai ko fito da ita tsakar gidan da sama jibin suka koma gombe a ya tambaye su ne aka zartar a dukkan kuma da lokacin karewa sai suka gaya masa har tsawon da nan da sati biyu za su zauna a jikko tare da gogo ya ce me zai hana ka kawo ta nan gombe sai in ba ku gurin jama. na ga hakan zai ta ka sauki Mujib ya ce, "Kudu sun gogo, wani na nan ba ta son in kai mini ba ko ina, ya sa ban nemi izinin in kawo ta nan ba." tunda na lura ba za ta yarda ba zan bar ta a kai. in ya so da dinga zuwa weekend nan gaba idan na zo ya taho da ita sai in taho da ita Alhaji ya ba mu jibi ya ce ya je da mutane masu gini a kai komai na aiki su fice sa san mu ne ba a yi duk yadda ya kamata idan gwaggwan a yi mata gyare-gyare. idan an gama sai a yi sankin gidan duka don ya tashi bai ɗaya In ta sanin mu jibi shi ne jibin ya bar komai a hannunsa na kula da aiki tun da shi ba zama zai yi ba kafin sati biyun nan su cika har an kammala tsara gurin yadda ake so an da kofa tsakanin kasar gidan gogo da sashen maniba tana shiga za ta iska dan madaidaicin kasar gida ga bayi gida biyu wanka da na ba haya. ko ga kitchen a kan gefe To falo babba sai dakuna guda biyu a ciki wannan gyara ta kawai aka yi aka tike su yadda ake so da mujibin ya zo ya gani abin ya burge shi yadda masu aikin suka ƙara komai cikin tsari da burgewa tamkar sabon gini haka suka mai da gurin sannan ya yaba wa isa yadda ya tsayin daka har sai da ya ga komai ya kammala bangaren gwangwama tamkar sabon gida haka ya koma saboda tankin da aka yi wa gidan duka komai dama yana canza. yara ko dai in bai samu ba kana gaba tarewa ina amina ta iso ita da ƴaƴanta sauran jama'a ta sai a wasu gari za su ishe sai suka tawo da motar kaya na ɗakin muniba da aka siya sa a gombe na ta muniba ta sayar da ɗaya daga cikin kanunta kuma baban su kuɗin da ƴan uwanta suka haɗa suka bashi ya haɗa da na hannunsa duka aka ba imani ne shine to kayan ɗaki masu nagarta da ko kowa zan sai ya yaba ita kuma na ta gudun mawar da namijinta suka sai TV in su goma sha takwas da DVD da free da kazat na tsakiyar ɗaki sai dangin kayan kicin na girki irin na zamani aka gama gyara ɗakin gwaggon sakin baki ta tana kallon ɗakin wanda ta san ko ɗan hajjiyar harira da take takama da ita aka auro irin kayan da za a yi mata kenan nan fa ta kuma gefe ta ce ha wannan dukiya da aka kashe wa muniba a ɗakin sanin baban muniban ne aka sayar don a yi wa muniban kayan garari wai duk wannan aikin rudu in nasa ne da mu ɗan uwarta in na amina alfa mun gida ya hausa ne da rikici tsakanin gogo da yan uwan nasu mai ba da suka zo gyara ɗaki har da malam adamu ya zo gidan ta tsawo ta gogo rahim sannan abubuwa suka daidaita yi mata fada da nasiha sosai akan yadda girman ta take yi a idan duniya alhalin ko ƴaƴan cikinta ba sa son wannan irin halayya ta ta su kansu ba za su iya abin da take yi ba dama mutum bai kawo ba tana jan abin da ke faruwa sai ya ji ba zai iya zuwa duk a ranar ba saboda kullum ɗan uwa in na su muni ba suna sa ya yi waya ya yi za su yi a makaranta ba zai sami zuwa ba sai a shugari muni ba dan ta fi kuka har ta ba uku lada saboda abin da ya faru sannan tana tunanin yadda zaman su zai kasance tare da gogo tunda ba ta san auren nan ita kam za ta yi mata biyayya iya biyayya za ta bi ta kai da kafa iya iya wanta ta da da wuya za ta ga bakinta ko da yake wanda ya nuna ba kaunarka ko me za ka yi masa ba zai gani ba Ba ta ne ka zai yi suka wuce ne suka daɗa gyara ɗakin na muniban suka turara shi da kalolin turarukan wuta ko da ba ma ɗakin muniban ba hatta ɗayan gidan an sa sun inna ya ɗauki kamshi kai har sai su ya su unguwarsu ta dubu ina amina ta balla jakarta ta fito da littattafai don ma'aurata ta miƙa wa manuka ta ce duk wani faɗa da iyaye ke yi mun yi miki ga wannan littafin ki zauna a tsanace ku karanta shi kuma ba wai karanta kawai ba a'a ki yi amfani da abubuwan da ke cikin littafin don ki gudanar da kyawawar mu'amala da mijinki a rayuwar aurenku Abinda da baki fahimta ba ga lambar marubuciyar littafin ne ki kira ta ki tambaye ta za ta yi miki bayani sosai dan ina kiranta mai shawarwari har ban kulla amintaka sosai da ita tana da kyau ki zama mai tsafta ki zama mai gyara jikinki a koda ki zama mai kwalliya wanda in mijinki ya zo za su burge shi ba wai ki zauna da gobba ki kasance mai iya girki nau'i nau'i shi ma ga littafin da kike kanta da kai na ɗaya na biyu ne ki dinga kwatanta duk jirgin da ke ciki inda ba ki gane ba ki kira ta abinda babu a garin nan ki yi waya zan kado malam Musa ya zai kawo miki sannan ki kula sosai da uwar mijinki kyautata mata duk abin da kika girka komai kankantar ta ki iba ki bata idan kana aiki ki je ki kira ta ki kyautata wa ɗan uwanka idan sun zo ki so ɗan uwanki ki yi masa alkhairi idan kina da hali Allah ya ba ku zaman lafiya ya kawo zuri'a mai albarka a tsakanin ki kautar da ke zaune sun yi tsuru suna sauraron nasihar da ake yi wa muniba kai da take mama dama ina ta miki tambaya akan littafin nan mu ba za su tsaya mana ba sace guda hudu siya nawa daya guda uku kuma naku yanzu na ba biyu ba nata saboda lokacin in ba ta yayi ta zama daya daga cikin ma'aurata ko kuma na ku yana nan a boye sai na ku lokacin yayi sannan zan ba ku saboda an yi littafin ne domin masu aure ko ba ku ga sunan littafin ba ne to ba domin kowa aka yi su ba sai domin su na ku na nan zan ba ku idan lokacin ku yayi kai da kace mama don Allah kada ki ba wata cikin kawayenki dan na san da sauka mu zo kuma idan namu lokacin yayi akwai babu a kasuwa sai an sake bugawa babu ki boye mana dan Allah sai babu wanda zan ba in ma na bayar na san ba za ku rasa ba tunda za ta zo idan bikin naku ya tashi ka zo muku da shi ko babu za ta nemo ta zo muku da shi kalle ma ba zan bayar muku da shi ba tunda na san muhimmancin littafi ta kallon ni ba take kin san abubuwan da na zo miki da shi ko ta gada kai take na ce sauran sun ci a hankali zan dinga sha ta ne ko madara ko yogurt ko ta ce eh ta na ce inda wani ba zai gani ba dukkanin abin da baki gane ba ya yi waya don wani abu kike so ki kiyi ki yi mini waya kada ki dinga damun mijinki idan kina son abu Kin san dai ɗalibi ne duk da yawan ɗan taɓa kasuwanci amma ai bai yi farfi ba Ya yi haƙuri ku rayuwar aurenku wata rana sai labari ta dubi ɗan gidanta ta ce to in mata na dare yayi a tarsa a je a kwanta Sun san gobe da wuri za mu tafi saboda sayin makaranta wani ba ta karar ta ce yawa mama don ta an yi maganar ci gaba da karatu na ba ta ce eh karatu za ki ci gaba insha Allah duk da ban yi magana ba amma na san mijinki ba zai bar ki zaune haka ba in ma na ji shiru zan nemi shi ya gida ya same ni yi magana suka nufe gaba ɗaya za su tafi da ta yi kwalkwal da ido za ta yi kuka ta ce yanzu mama ba za ki bar su su koma ba tunda ba zai dawo ba mama ta ce gara dai ki fara koyon kwana ce kaɗai tunda su ɗin ba na gani ba ne kuma in ban da abinci ga mutane a gidan suna son ƙuryar gida ne abin tsoro ki yi addu'o'i tunda kina da alwala idan ma ba ki da ita ki je ki sai ki rufe ko ki yi addu'a ki kanta, addu'a ai garkuwa ce tace shi nan mama na gode sai da safin suka fito ta sake rako su har suka fita a harabar safanta tarko kofar ta shiga ɗakinta ta rufe ko'ina sannan ta je ta shirin bacci ta yi addu'o'i ta kanta. da safe muni ba ta tashi daga bacci da ta koma bayan ta yi sallar subahi ta buɗe safanta tun ba ta yi komai ba ta wuce safan su gogo a ɗakinta ta iske ta a zaune da yara masu siyan kamunan koko ne sana'arta suna tafiya da masu siyan suga Koda ta yi sallama har ta subo ta zauna kogon ba ta dube ta ba. Hasuwa ta gama sallamar yaran da ke ɗakin sannan ta dube ta. Munima ta tashi ta rusuna a gaban gogon da gaishe ta. Wannan karan ta amsa ba da buwa sallata. Saɓanin yadda ta amsa mata sallamar da kai, mugu ta dube ta take Na wani kan cikin ɗaki cikin shiga ku mujibi kenan mata guda biyu da ke aure a nan da ku talike ta shiga cikin ɗakin gungun. ta zane suna ta tsaron ɗaki ta ce sannan ku adda fatima a sai kuna ciki na sabon da ki gida ne fatima ita ce babba kuma mai kirki irin mahaifinsu halayya su ɗau da mutum da autarsu isa ita kuma mai bi mata a jazeera irin ta irin an kamanninta fadima ta zuro ta da fara'arta ta ce ba mu tafi ba sai an jima saboda sai mun gyara magogo gida sai san taro akwai lalata wuri ta zauna duk ma ta gaishe su ta kamo ƴaƴansu tana musu wasa sannan ta su ta soma ta yasu gani ɗaki har suka gama suna yi suna hira da fatima ita kan zuwa ya ko zo ki zo ki take kasa musu baki suka dawo falon goggon shi ma suka gyara su tatas maniba ta fita ta so masayar tsakar gidan fatima ta ko ta ce na maniba sara kike yi dan Allah ki bar shi yanzu ki sai da shi wani sare amarya da sara da sassafe ai ba kanta sai mai musu ce. daga kai zan yi ai ba wata wahala a sare ta ci gaba da sarar harabar ta gama ta zo ta same ta ɗakin goggon suna hada abin karin kumallo ko kano da kosai Fatima ta ce, "Ki je ki kawo wuri a zuba miki nata abin hayawa, kada in sai ki zo cikin in ya ta hana ki cikin jiki, ki ci abincin kirki." A hakan ya ci mata don ita ko ka bai gane ta ba. Zara ma kosan tana ci, amma sai ba ta na ba ta ba, ta je ta kawo duk da karamin flask ɗin abinci aka zuba mata. Ta rike hannun su guda hudu ta ce su zo su je sa santa. Yake ina Amina ta kawo mata manyan gungunan kayan ci. daga tafasa ruwa ta hada tun ta sada biskit yaran ta raba musu biskit amma ba ta ba su tun ba don kada su zo ce ta saki to mun sauraro da da mu bana an yi aure kuma an aure miji bagwaro kuwa haka nan ta haƙura, ta bar su domin bayan ta za ta yi don yayyan nan ta sun ci ƙarfinta din mm. yaya zaman gidan auren zai kasance za ta nuna wata kusanta ko ta kusan ta runguma kaddara ta rike tsata ta tashin kiyama wato musa a duk sunnata nan mai suna wata kusan ni ma hamsa aidu jibril nake cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.